Sot prap vazhdojmë derisa don Allah subhanahu wa taala. Prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se Allahu ka në gjuhën arabe i thonë al-anamil. Anamil e thojnë Dhe e cilësojmë Allahun me atë cilësi, siç i kemi përmendur cilësinë e gishtave, se Allahu ka gishta, dhe cilësitë e tjera, mirëpo kemi thënë se nuk e dimë mënyrën se si janë. Do të thotë ehli sunneti e pranojnë kuptimin e cilësisë në cilën ka ardhur për shkak se ka ardhur në gjuhën arabe në gjuhën të cilën e kuptojnë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur në gjuhën të cilën e kanë kuptuar sahabët dhe ato e kanë kuptuar se çfarë është dashur me thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mirëpo mënyra ka mbetur e panjohur, pasi që Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na kanë lajmëruar për mënyrën. Prej cilësive të Allahu subhanahu wa taala është Al-Bari. Vjen Pastaj ka thënë se nuk kemi asgjë tjetër ndonjë porosi të veçantë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç asaj çka është në Kur'an dhe çka na ka dhënë Allahu nga mundësitë tona që me kuptue librin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Zujaj, e Zujaj prej ulemave, kur shpjegon emrat dhe cilësitë e Allahut, thot Al-Bar'u është Krijim me cilësi, me formë dhe çdo i krijuar, domethënë asaj që krijohet, Allahu e ka cilësin, që është El Bar dhe emri i tij është El Bari, ajo që krijohet i thuhet mebru edhe makhluk. Të dyjet kanë një kuptim krijim. Ndërsa çdo krijesë nuk është mebru, do të thotë nuk e ka këtë cilësinë, do të thotë ka mundësi me pas krijesë, Mirëpo mos me kon me këtë cilësinë el ber që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith ose që ka ardhur në Kur'an, për shkak se ka mundësi me pas ndonjë formë çka tjetër as nuk ja ka dhënë, në këtë aspekt e kanë shpjeguar ulemat. Ose Ibnul Ethiri thot el bari i thuhet Allahut për shkak se krijesat të cilat janë krijuar dhe s'ka shembull në ta, domethënë pa shembull, e ka kriju pa ekzistue hiç, s'ka pas shembull më herët, kësaj krijese i thuhet mebru, domethënë është krijue pa shembull. Mirëpo thotë më së shumti, më së shumti, ky dijetari i gjuhës thotë, këtë çështje përmendet në krijesat që janë gjalla, kur flitet se Allahu krijon, cilësohet me këtë cilësi, kur kina për qëllim krijesat e gjalla, thëjna, Do të thotë Allahu është i pari i cili ka krijuar qiellin dhe tokën dhe gjithçka pa shembull përpara. Këtë kuptim e ka fjala bedi'. Argument për këtë kanë marrë fjalën e Allahut subhanahu wa taala bedi'us samawati wal ard. Krijues i qiellit dhe i tokës, do të thotë fjala bedi' ka kuptimin krijim, mirëpo krijues i cili ka krijuar diçka Wal qabdu Al bast do të thotë shtrirja apo hapja e dorës. I thonë bast në gjuhë. Wal qabdu mbledhja. Të dyjat janë prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe emri i Allahut është Al Basit. Al Basit. Dhe prej kësaj mirret cilësia Al Bast. Argument nga kjo Shpresoj të takohem me Allahun e që askush nga ju mos të ketë të kërkon nga unë hak për ndonjë padrejtësi që i kam ba në gjak apo në pasuri. Ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ja bo qartë se ata të cilët kanë ardhur, do të thotë kanë ardhur blerësit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur që tregtarëve t'ia cakton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çmimet e artikujve. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka bërë qartë atij se unë sa kam drejt me të ndihmu ty, Do me thënë, aq kam drejt mi ndihmu edhe atij shitësit. Do thotë nëse ja zbres çmimet atyre i caktoj, atëherë ndoshta i kam bë padrejtësi tregtarit, shitësit, e të kam ndihmu ty. Ose e kundërta. Andaj ka thonë unë shpresoj që me taku Allahun subhanu wa taala e mos t'i kem bë padrejtësi dikujt as në gjak, as në pasuri. Pastaj hadithi Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës, lijetube mesiun nahar, për t'ia falë mëkatin atij i cili ka bë mëkat gjatë ditës. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dhe e shtrin dorën e tij gjatë ditës, lijetube mesiul lejli, për ta falë mëkatarin e natës, transmeton Muslimi. As mos e shtrëngo dorën tande derisa ta çojsh te qafa, do thot mos u bën koprrac i madh, wala tabsutha kull al-bast dhe mos e hap krejt. Do thot Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi e ka, thuaj se edhe njeriu e ka, mirëpo edhe Allahu subhanahu wa taala ka. Mirëpo nuk ka ngjashmëri, ngase Allahu subhanahu wa taala siç nuk ka ngjashmëri me krijesat e tij në qenjen e vet, e një njeriu, gurbetçarin kur të kthehet në shpijën e vet ftyrat e atyre qysh e presin dmth Allahu e di më së miri mënyra e tij, si kjo cilësi e Allahut qysh është, ne cilësi nuk ja dimë, mirëpo kuptimi i fjalës beshbesha është i gëzuar me ftyrë të hapur kjo është kuptimi i fjalës beshash dhe Allahu subhanu wa ta'ala këtë cilësi e ka dhe ndodh Kur njeriu e cakton vendin ku e fal namazin dhe e ban dhikrin dhe shkon në atë vend të xhamisë, Allahu subhanahu wa taala e pret, siç ka ardh në hadith, sikur që e presin njeriun gurbetçar, kur familja e vet kur kthehet në shtëpinë e vet. Domethënë edhe kjo cilësi është sikur cilësitë e tjera, siç kemi përmendur se prej cilësive të Allahut është edhe hidhrimi, Ato vende janë më të urrejtura te Allahu subhanahu wa taala për shkak të mëkateve të cilat ndodhin më së shumti në ato vende, betimet e rrejshme e gjithçka tjetër, andaj janë vende më të urrejtura te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo cilësi është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, siç thotë Ibn Qayyim rahimahullah, se cilësohet Allahu me këtë cilësi, siç siç e kemi cilësuar thot me cilësitë e tjera sikur është dashuria, kënaqësia, gëzimi, hidhërimi, Edhe kjo gjithashtu është cilësia e Allahut urrejtja. Prej cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala është edhe cilësia el baka përhershmëria. Allahu është i përhershëm, s'ka fillim, as s'ka mbarim. Andaj ka ardhë në ajet, surat rrahman, Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe kur shkatërrohet gjithçka në tokë, mbet, domethënë kur bëhet kiameti, mbet vetëm se fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nuk është prej emrave të Allahut El Baqi, siç e kemi përmendur dersën në dersën e parë ose dytën kur kemi folur për emrat dhe cilësitë e Allahut, ata nëntëdhjetë e nëntë emrat të cilët kanë ardhur në hadithin e Tirmidhiut që kemi përmendur dhe një prej emrave është edhe El Baqi dhe kemi thënë se kjo nuk është prej emrave të Allahut dhe kjo është një prej argumenteve Është prej cilësive të Allahut fe idha usnide ila insanin nëse i thuhet një njerit se ai është i përhershëm fehuve mine shirki është prej shirkut i cili të qet nga feja domethënë bindja se një njeri është i përhershëm nuk vdes nuk ka mbarim ose nuk ka fillim ose ndiçka ndonjë krijesë tjetër është prej shirkut prej cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala është At-taraddud. At-taraddud domethënë prap na obligohet me përkujtu se Allahut nuk i ngjan askush. Askush nuk i ngjan Allahut subhanahu wa taala. Fjala taraddud. ka një kuptim ajo është sikur luhatja, jo vendosja. Mirëpo, kjo ndodh me njerin në disa raste dhe nuk është gjithmonë e njëjta dhe dallon te Allahu subhanahu wa taala se taraddud në gjuhë disa e kanë mohu këtë cilësi Allahut subhanahu wa taala kanë thënë se taraddud luhatja ndodh kur njeriu don me vepru në mesin e dy veprave don me vepru dhe s'din cilën me zgjedh se nuk ja di përfundimin çfarë ka me ndodhë dhe tash mbet dhe ndodh luhatja ky taraddudi dhe kanë thonë Allahu është i cili e di përfundimin e gjitha sendeve s'ka mundësi me kon prej cilësive të Allahut taraddud mirëpo taraddud kjo luhatja te njeriu ndodh më shumë se në një rast, jo vetëm kur nuk ja di përfundimin. Ka mundësi me ndodhë në rast tjetër, siç ka ardh në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me farzët, domethënë namazin farz për t'u afru te Allahu subhanahu wa taala robi i tij, e vetmja mënyrë është e para ta fal namazin. Domethënë farzët të cilat ja ka obligu. Pastaj vazhdon tu afru te Allahu me nafile, me namaz fakultativ. Vazhdon tu fal namaz nafile, Pasi që njeriu vazhdon tu afru te Allahu subhanahu wa taala n'këtë mënyrë dhe bëhet i dashur te Allahu me farzët, pastaj me nafilet të cilat i ban dhe i ban gjitha veprat të cilat e bojnë për me dashtë Allahu dhe tash ky person është bo i dashur te Allahu. Kur bëhet i dashur te Allahu, Allahu subhanahu wa taala e don atë që ka e don ky. Edhe Allahu subhanahu wa taala e urren vdekjen pasi miku i vet është e urren. E ka shpjegu Ibn Taymija rahimahullah. Se disa kanë keqkuptu fjalën taraddud në këtë hadith, e kanë marrë vetëm me një anë aspekt gjuhësor, vetëm një kuptim ja kanë marrë fjalës taraddud, se taraddud është kur njeriu don me zgjidh mes dy veprave, don me zgjidh njërën dhe nuk e din përfundimin e veprës çfarë ka me ndodh, Edhe ndodh kjo, kjo cilësi taraddud. Dhe kanë thonë Allahu subhanahu wa ta'la gjithë sendeve ja di fundin, edhe kanë thonë se Allahu s'e ka këtë cilësi taraddud. Mirëpo taraddud, ka kuptim tjetër, kur njeriu don me vepru mes dy sendeve, don me vepru një vepër, ja di të mirën asaj veprës, edhe ja di fundin. E urren atë vepër, nuk don me ndodh ajo vepër, Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaika ai afrohet atë dit krijesave të tij dhe pastaj lavdërohet para melekëve të tij. Domethënë fjala ofrim te ahli sunneti mvaret prej fjalies kontekstit qysh ka ardhë në Kuran ndonjëherë ka për qëllim ofrimin e Allah subhanahu wa ta'ala ndonjëherë ka për qëllim ofrimin e ndonjë meleki para njerëzve japin kuptimin se Allahu është afru, ndonjëherë i japin kuptimin se meleku është afru, ndonjëherë i japin kuptim tjetër duke u bazu te konteksti i ajetit ose i hadithit si ka ardhur. Mirëpo ajo që është kryesore se ahli sunneti e cilësojnë Allahun me cilësinë e afrimit. Kaq inshallah për sonte.